daar wacht zwaar kry op die wat bij Egypte hulp gaan soek. Hulle maak staat op Egyptische geweldige militaire macht, op hulle soldaten en hulle strijdwaans. In plaas daarvan om op die heilige God van Israël te vertrouwen, is dit waar hulle vertrouwen lee. Die Heere is toch die een wat weet wat hij doen. Dit is hy wat die rampen stier. Niks laat om van plan verander nie. Hy sal die kwaadinis en hulle bondgenote saamstraf. Die Egyptenaars is mensen, beslis nie goede nie en hulle perde is vlees en bloed, beslis nie bonatuurlijke weesens nie. Wanneer die Heere sy arm optel en hulle klap, val hulle om soos een veerkie, die arme zwakker nasie wat op hulle vertrouw het, word dier diezelfde lot gedreef. Hulle sal saam vernietig word. Die Heere het vir my gesê, soos een leeuw of een jong leeuw, nadat hy een skaap gevang het, Lee in grom om dit op te pas en om niet steer aan die geraas van die groep skaapwachters wat om probeer verlaag nie. Net so laat die Heere niemand toe om te proberen vat wat aan hom behoort nie. Daar is niks wat die Heere die Almachtige kan keer om te komen en op die berg Sion te kom veg vir wat syne is nie. Net soos een voelheen en weer oor sy nes vlieg om dit te beskerm, so sprei ek, die Heere die Almachtige, my arms oor Jerusalem uit om die stad te beskerm. My volk, al is jylle opstandige rebelle, draai terug naar die Heere toe. Ek weet daar kom een dag dat jullie allemaal al die zonnige gouden en zilver afgespeelde wat jullie gemaakt het, zal weggooien. Dan zal die Assyriërs doodgemaakt worden, maar niet met mensgemaakte wapens niet. Nee, hulle zal vlug voor die Heere en hulle jongman zal weggevat worden om slavenarbeid te gaan verrig. Assyriëse koning op wie hulle al hulle hoop gevestig het, sal paniek bevangen op die vlug slaan. Hulle officiere sal vol vrees van die slagveld af weghardloop en hulle soldaten net so in die steek laat. So sê die Heere ter ere van wie die vier op die altaar in Sion vir die offers brand en ter ere van wie die altaar in Jerusalem van die brandoffers rook.